biraz yüksek bir yere çıktı sallallahu aleyhi ve sellem. Önce kendilerine şunu beyan etmek istedim. Yani sadık olduğunu, hiçbir zaman yalan onlara söylemediğini, hiç kimseyi hıyanet etmediğini tespit etmek istiyor. Onlar söylesin demek istiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. ben size söylesem şu dağ arkasında bir ordu var. Gelip de yani sizin evlerinizi yıkar, sizin malınızı talan eder. İnanır mısınız? Evet. مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبَةً وَاحِدًا Sen hiçbir gün, hiçbir zaman yalan söylediğini görmedin. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben size Resul olarak gönderildim. İnnemâ ene nezirun nezir yani uyarıcı. En yakın olan kişilerden gördüğü şey nedir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Amcası أبو لهب تبا ya Muhammed, محمد ألهذا جمعتنا bunun için mi bize çağırdın? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir misil vermedi. Çünkü çok şeyi davacı adam Allah için bırakması lazım. Bir her bir kişi bir taş atarsa, biz beş taş atarsak biz kaybederiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hep seslenmiyor. Ama Allah subhanehu ve teala ona müdafaa ediyor. Tebbet yada abi lehebi ve teb. Ma agna anhu maluhu ve mekef. Bu bir. Başka zaman müşrikler El-Velid'i gönderirler. Müşriklerden ileri gelen adam. Git bak Muhammed'le bir münazara yap, bir şey yap ki düşüncesi nedir? Bir ona bir şeyler arz et. Belki de kabul eder. O gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ona der Ya Muhammed sen mi daha iyisin yoksa deden Abdülmuttalip? Sızıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra o başlar. Konuşur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dinler. Bırak ki haklı ya da karşı taraf insan içinde olan şeyi boşalsın. Ki bilesin bu adamın maksadı nedir, derdi nedir, düşüncesi nedir? Sen de ona bir şey, güzel bir cevap yani veresin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona dilleri tabittirinceye kadar. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inteheyt bitirdin mi? Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o zaman benden dinle. لا قول شجر الله عز وجل من كلامه فصلت سورة سنة بصلة عليه الصلاة حامين تنزيل الكتاب من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون Bu ayetine başlar sallallahu aleyhi ve sellem ta فَاِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمَدٍ Rivayetler var. Bu adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayetleri bitirmemesi için aleme ağzına konuştu. Ya Muhammed. Yani rahim var aranızda. Ki rıza ediyor Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bitirmesin yoksa azap yine. Çünkü bunlar sırf çevirirlerse haktan Allah subhanehu ve teala nasıl Semud ve Ad'ı helak etmişse bunları da helak edebilir düşüncesinden. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem samimiyetini ve doğruluğunu bildiği için adam müşrik olmasına rağmen ona takdir ediyor ve hürmet gösteriyor Peygamber'e karşı sallallahu aleyhi ve sellem. Az önceki kardeşimizin vermiş olduğu misal yani o tekfircilere karşı mesela başka bir şey de söylenir onlara mesela. Sen önce insanları öğret. Ondan sonra tekfir et. Fi tekfir etmen için hüccen ol. Mesela bir hocanın arkasında namaz kılıyorsun. Kur'an-ı Kerim'de hata ediyor. Arkasında adam doğruluyor. Ayet böyledir. O ters. Ayet böyledir. O tersliyor. Bu adam arka taraftan bir kişi onu uyardı. Eğer ki de o bittikten sonra yani ısrar ederse Allah korusun bu adamın üzerinde sanki hüccel ikame olmuştur. Ama ikinci adam girer aynı ayette hata eder arkadan uyarıda bulunduğu zaman bir kişi ayeti doğrularsa bu birinci adamla ikinci arasında dağlar kadar fark vardır. Misalı inşallah anlamışızdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashablarına talebelerine ne dünyavi bir şeylik ümniyette temenni etmezdi. Hâli yaşır ailesini cennete buluşacak. Sabredin. Sabır imanın yarısıdır. İmanın ta kendisidir. Çünkü sabır imanın neticesidir. Akabe'de, bu bey'ade Ansarlar dediler Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem Ya Resulallah sana bey'at ettik da senin için biz tüm insanlardan kesileceğiz. Herkes bize düşman kesilebilir. Biz seni çağırıp da sonra sen bizi bırakıp da dönmeyesin. Ya biz sana beyat ettik bunları hepsi düşman olduk bize. Bize ne var? Caize nedir yani? Karşılık. Demedi ki ey ansarlar siz fakirsiniz zengin olacaksınız. Siz zayıfsınız, kuvvetli olacaksınız. Siz Arap yarın odasına hükmedeceksiniz, melik olacaksınız. Bak devlet sahibi olacaksınız. Bak Farisi devleti sizi yönetiyor şuradan buradan Yahudi şunu yapıyor bunu diyecekmedi sallallahu aleyhi ve sellem. Yap. El ceza el cennet. Siz bunu yaparsanız kendiniz için yaparsınız ve karşılığı cennete alırsınız. O zaman ne dediler? La nakil ve la nestakim. Artık tamam beyat devam ediyor. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Gel gelelim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazen İslam'a yeni girmiş olan kişilerden bir hata çıkabilir. Nasıl Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlara karşı yani tavır gösterildi? Uslup şekli nasıl? Bakalım. Camidedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabı. Bir Arabi dışarıdan gelir. Ve caminin içinde devriler. Sahabeler gittiler. O adamı ne yapsın? İttiler şey ettiler. Bırakmıyor. Bırakın. Bırakın devletsin. Bitirsin. Bitirdiler. Adam bitirdikten sonra dedi ki bir kovası getirin üstüne al. Yer temizlendi. Adama bakacağız. Bu adam biraz sonra namaz ikame edildi ve safa girdi. Secdesinde ne diyor? Allah'ım beni ve Muhammed'i bağışla. Öbürleri değil. Niye? Çünkü ona karşı Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir tavrı, böyle bir hareketi, böyle bir güzel konuşması adam Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor, öbürler değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor Ey İslam kardeşi tabii ki bilesin bu evler ibadet için inşa edildi. Böyle şeyler için değil. Sonra sen yine Allah Azze ve Celle'nin geniş olan rahmetine dar atıyorsun. İkinci bir adam Geliyor, Müslümanlar camide gidip Peygamber sallallahu arkasında namaz kılarlar. Giriyor namaza. Ve bilmiyor ki artık namazın içinde konuşma yasak oldu. Eskiden önce namazdayken bir hareketler yaparlardı, konuşurlardı, selam alırdı, verirdi. namazın içindeyken bir, kişi, bir kişiyi ne yaptı? Öpüşürdü. Yerhametallah. Herkes ona döndü baktı. Ellerini vururlar dizlerin üzerinde. Bir daha konuştu. Ya ne oluyor bunlar bana böyle ters ters bakıyorlar da. Ne yapmışım ben? Hani anam beni kaybetti. Namaz bitti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selam verdikten sonra diyor ki bu adam sallallahu aleyhi ve sellem bana döndü öyle bir öğretti la taharani ve la naharani evet ne beni yani ağır bir söz söyledi ne de gitti ne de yanlış bir şey bana söyledi dedi ki değerli kardeş bu namaz Kur'an'ın onur içerisinde Allah zikridir. Başka bir adam Peygamber'e gelir sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Peygamber'den yemek ister, elbise ister. Verir Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sanki ona yetmedi. Biraz kızdı. Ve Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem yani normalde onu şükredeceği yerine sanki adam onu hani Allah Resulü terslemiş. Sallallahu aleyhi Sahabe bundan adamdan kızdılar, sinirlendiler biraz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları direkt su tutturdu ve adamı çağırdı içeri. Bir şeyler daha bildi. Şimdi nasıl? Peygamber'e şükür sallallahu aleyhi ve sellem ve onu övüyor. Senden daha cömert bir adam görmedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona der ashaba çıktığımızda bu söylediklerini söyle. Biraz onlar kendilerinden şey ettiler. Çıkarken adam bunu söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahip olan şey bu. Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashaba bu adamın misalı ilen siz ve benim misalım bir adamın sanki devesi var. Bu deve ondan sıyrılıp kaçtı. İnsanlar da dediler biz gider gittiniz. O devenin arkasına gittiler daha da uzaklaştı. Dedi ki deveni bırakın. Ben onun huyundan anlıyorum. Aldı o devenin işte şey neyse ipi ve arkasına gitti. Onu yakaladı ve gitti. Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben bunu sizlere bıraksaydım o adamın devesine yaptıkları gibi sizler onu yaparsınız. Çıkar gider bir daha da camiye gelmezdi. Başka bir makam. Dediğimiz gibi Yahudilerden çok nadir az insan İslam'a girmiş. Yahudinin biri hadisin isminde geçiyor. Peygamber'e geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Za çıkartıp ona para verir. Al ya Muhammed 200 lira ne zaman olursa bana iade et. Bir iki yüz gün geçmeden gelir büyük bir toplumda Ya Ale Abdülmuttalip ennetum kavmun muttan. Siz yani borcu geciktiriyorsunuz. Hakkımıdır. Hazreti Ömer Allah kendisinden razı olsun. Bu adama kalkar ve der ey Allah'ın düşmanı peygambere böyle mi deniyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e der aslında senden bunu böyle beklemezdim. Ya bana derdin sabret o adama da derdin borç böyle istenmez. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e emredip git Beytül Mal'dan adamın borcu bu kadardır öde ve üstüne 220 lira da ya da forma verir gidip deriyor. Niye? Korkuttuğun için. Adam hakkını aldıktan sonra o fazlasa dedi bu ne? Allah Resulü emretti dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer'e dönüp baktı dedi ben kim olduğumu biliyor musun? Ya sen kimsin? Ben Yahudilerin falan kişi Hasan alimlerden. Peki niye böyle bir şey yaptın? Peygamberin tüm sıfatlarını Tavrat'ta gördün. Tek denemedim onu denemedim bir kişi. Cehlül cehil, la yeziduhu illa hulme sallallahu aleyhi ve sellem. Ve affedici olduğunu sallallahu aleyhi ve sellem. Cahile karşı kişi ne yapmalı? Hülüm, halim olacak. Sabırlı olacak. Çok zaman karşı taraf insanı senin susman ile onu susturabilirsin. Ömer bin Abdülaziz hakkında bir rivayet geçiyor. Allah rahmet etsin. Diyor ki halifeyken halifeyken kendi adamlarıyla beraber camiye girer. Orada adam, adamlar yatarmış. Geçerken birine tepemez. Başını kaldırdı. Ya sen kör müsün? Müslümanların halifesi. Onun etrafında olan adamlar ha ne söylüyorsun bu halifet Ya dedi ki bu adam soru sordu. Sen kör müsün? Ben de hayır dedim. Muşkilat bitmiştir. Onun için değerli kardeşler İşler gayet basittir. Eğer ki bu nefisi biraz Allah için yasak. Peki hadisleri ne için okuyoruz? Men tereke şey'en lillah avvadahullahu hayran min. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kim ki Allah için bir şey bıraksa Allah o adama o bıraktığı şeyin daha iyisini verir kendisine. Bu hadis geneldir. Sen davacısın. Sen peygamberlerin vazifesini almışsın üzerine. Biliyor musun sen neredesin? Peygamberlerin vazifesi. Onun için zaten bin Mes'ud ne anlatır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyler. Diyor ki bin Mes'ud Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste. İşittim ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey söylediğini. İnne nebiyyen minel enbiya Peygamberlerden biri darabehu kavmu kavmi ona vurdular. Yaradılar. Ve bu adam Tanrı yüzü üstüne ve ne der? Allahümme gfir li kavmi fe innehum la ya'lemun. Allah'ın kavmini bağışla çünkü onlar bilmiyorlar. Bilselerdi bana böyle yapmaz. Peki bu iş peygamberimizden olan bir şey midir? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ha vallahi. Vallahi daha büyüsünü yaptıran ve gücü yeterdi aleyhissalatu vesselam hem maddiyen ve maneviyen hıza edemedi Allah için. Biri Taif'te bildiğiniz gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de dava ediyor, tebliğ ediyor. Ashablarından Yasır ve Sümeyye'nin müşrikler tarafından öldürülmesini Bilal'a verdikleri işkence, Ebn Mes'ud'a ve benzeri, Ebu Bekir'e, Müslümanların iki defa Habeşistan'a hicret etmeleri buna delalet ediyor. Zulümden kaçtılar. Allah kendilerinden razı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sanki Mekkelilerden ümidini kesmiş. Lididen bir taife gidin. Orayı dava edin. Bakayım belki onlar bu davayı kabul eder. Liderlere gitti. Beni Abdiyaleyh. Üç tane kardeştiler. Ve dedi ki ben Mekke'den geldim. Allah Azze ve Celle'nin Risalesini ben tebliğ etmek istiyorum. Siz bunu kabul ederseniz ve beni alırsanız hem dünya hem ahiret şerefine nail olursunuz. Ama kabul etmezseniz de Mekkelilere bildirmeyin. Onlar Mekkelilerden peygambere daha beterini yaptılar. Ona deviler ve çocuklar musallat ettiler. Aleyhissalatü vesselam. Vurdular, taşladılar. Aleyhissalatü vesselam. Ta onu bir bakçaya sıkıştırdılar. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ortanlarıyla haliyle biliyor musunuz? Mekke ile Taif arasındaki mesafe 70 kilometreye yakın. Yaya anlaşması. Ağaç vaziyette aleyhissalatü vesselam. Anamız Ayşe soruyor. Diyor ki sen en zor durumun neydi ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Dedi ki işte Taif'e yani Abdiyabil'e gittim ve bana karşı böyle böyle bir şey yaptılar. Sonra ben Taif'ten çıktım sanki peygamber kendinden değil. فَلَمْ أَفِقْ اِلَّا بِقَرْنِ السَّعَالِ bir mantıka Mekke'ye yakın. Düşünebilir misin? 60 kilometreden fazla yürümüş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem felem efik. Ben ta tarlı sealifte uyandım. Acaba ne mi düşünür? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ne için acaba bu kadar meşakkat? İşte onları o çamurdan çıkartıp o zulümetten, kararlıktan hidayete gelmeleri için bu kadar sevap sarf ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bakalım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyandım diyor Karnes Sa'd'de. Baktım bir melek. Melaikelerden. Başını kaldır ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kaldırdım. Bir rivayette Cibril aleyhisselam. Ufuku kapatmış. Dedi ki Allah senin kavmine söylemiş olduğu şeyleri duydu. Ve onların sana verdikleri cevabı da duydu. İstersen لَاِنْ شِئْتَ لَاَطْبَقَمْنَ عَلَيْهِمُ الْاَخْشَبَيْنِ Bunlar iki dağ arasındalar. İstersen ben bu dağlara kapatırım hepsini boğar. Ya birimiz olsaydı ne yapar? Ya Tufayl'in dediği gibi Tufayl bin Amr el-Devsi İmala gelir gelmez Ey Allah'ın Resulü İnne devsen kefaret billah Sanki devs eskiden imanlıydı daha sonra o imana geldikten sonra bunu bildi. Allah razı olsun kendisinden. فَدُوا عَلَيْهِمْ ya Resulallah. Onlara beddua et. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdest alıp bu da zannetti ki devs gitti. Allahümme hdi devsel ve'ti Ya Rabbi devsi hidayet et ve onları gittir. Tabii ki Tufayl ve Ebu Hureyra ve benzeri o zatlar işte Kırs kabilesinden gelmedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna hayır. iki dağı bir araya getirmesin Allah Azze ve Celle. Niye? Belki bunların soyundan bir adam çıkıp da La ilahe illallah der. Ve gerçekten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tenebbuatı gerçekmiş. Mesela Ebu Cehil'in oğlu Ükrime. Allah razı olsun kendisinden. Ve benzeri zatlar Salih ibn-i Velid, وابا الجريد سهيل بن عمرو صور رايمان اجلبي ابو جندل ابو بخير تابي كي دعوتي ادم شفقه تتشم الصلاه رحمات سبقي sen Yahudileri, Hristiyanları ispat etmişsin. Onun için halim olalım. sabırlı olalım. Rahim olalım. İhlaslı olalım. Sadık olalım. Bunlar belki çok bilginizden daha iyidir. Çünkü bilgi takvasız bir şey elde eğer ki bilgiyle takva olmazsa, haşyet Allah'ın korkusu olmazsa bil ki o bilgi seni gururluğa götürür. Kibirlenirsin, insanları izdira edersin. Hakaret edersin. Ama bilginin yanında iflas, sıdık, takva, rahmet, şefakat olursan inşallah senin amelin neticesini Allah'ın izniyle görürsün. Kusura bakmayın biraz uzattığım için. Bu konuda hazırlıklı değildim. Ama kardeşlerden Allah razı olsun. Yani böyle bir e, kardeşlerimize, abimize, abilerimize böyle bir e, yani nasihatlerimize nasihat nefsim için Allah'ın izniyle sonra sahabelerime ve kardeşlerime böyle bir nasihatta vermelerine Allah ellerinden razı olsun ve iyice bilmemiz için Allah sizden razı olsun. Allah bizleri hakka hak bilip hakka tabi olmayı nasip etsin. Batılı batıl bilip, gülüp ondan da uzaklaşmasını da nasip etsin. Resulü Kardeşler namaz için hazırlık yapalım. Ama sefaları sağa bakar önce. Arkadaşlar, hadi bakalım.